بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على أشرف خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Posebno mu zahvaljujemo na blagodati vjeri kojom nas je on počastio. Molimo gospodara da nam tu blagodat čuva i da nas učini od onih koji u trenutku izlaska njihovih duša iz njihovih tijela kažu La ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Salavat salam njemu, posljednjem Božijem poslaniku koji nas je svojim primjerom naučio da vjernik i vjernica ne smiju biti u raskoraku sa svojim riječima. Molimo gospodara da nas pouči korisnom znanju i da nas učini od onih koji rade prema tom znanju. Gospodaru pokaži nam istinu i počasti nas da slijedimo istinu. Gospodaru pokaži nam laž i sačuvaj nas od slijedženja laži, ma u čemu to bilo. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, i dalje se družimo sa sahihom, hadijskom zbirkom imama Buharije, ja bih vas zamolio malo još samo da priđete kako bi i ovi koji su na vratima mogli sjesti. Možete vas. Došli smo do 167. hadisa i 31. poglavlja, a knjiga koju konkretno čitamo jeste knjiga koja govori o abdestu. Rasulullah sallallahu alaihi nas je obavijestio da je abdest nešto što vjernik čuva i da je od znakova iskrenog vjerovanja to da osoba čuva abdest. Kada vidite da je insanu abdest nešto o čemu razmišlja i misli, znajte da je to čovjek koji moli Allaha Đalašanhu da ga sačuva od svakoga zla. Jer prilikom uzimanja abdesta mi pripremamo svoju dušu i čistimo svoje tijelo da se odbrani od bilo kakvog napada i bilo kakvog ataka na nas, a pogotovo na našu vjeru. Jedan možda i najopasniji grije i ujedno je to grijeh koji je prvi učinjen. Iblis lanetullahi alej kada mu je gospodar naredio da učini seždu Adem je imao unutrašnju osobinu koja je poslije rezultirala odbijanjem seđde. Gospodar mu rekao, učini seđdu Adem. Kaže, stvorio si ga od zemlje, a stvorio si me od vatre, ja sam bolji. I, danas ista je takva situacija. Kaže, ja sam iz te te familije, ja njemu da ide. Ko? Ja! Nema govor. Čuvati se oholosti je prvi uvjet da insan za sebe može kazati da je Allahu drago moda I najveća bolest koja čovjeka može zadesti jeste oholost. Zbog toga mi se između ostalog na ovim druženjima učimo da izgradimo svoj karakter. Ako gradi svoj karakter, Hazreti Pejgamber sallallahu alaihi wasallam, kada definiše svoju misiju, kaže bu'istu li utemmime makarim al Poslan sam da upotpunim plemenite ljudske čude. Rasulullah sallallahu nije rekao da ja novim plemenit. Mene, došao sam da ih upotpunim. U drugom hadisu kaže primjer mene i primjer vjerovjesnika prije mene. Kemeseli kemeseli bena Jeste, kaže, ko primjer jedne građevine koju je neko napravio. Dragi Bog je napravio vjeru. To je njegova građevina. Kada u nju uđeš, sačuvo I kaže, ta, taj objekat je, kaže, sad gotovo samo u jednom čošku nedostaje jedna cigla, kaže, jedan dio. Kaže Resulullah, sallallahu alaihi wasallam, ja sam taj mali dio. Sallallahu alaihi wasallam. Pečat svih poslanika. E da bi se mi naučili toj osobini, ovdje u tabačkom mešćidu, mi uvijek na početku se sjetimo dovom ili fatihom imama Buharije čiju hadijsku zbirku čita. Jer kad si ti u stanju priznat da je neko učinio, da je neko uradio, da se neko potrudio, onda ako da u sebi u stanju si bacit oholo pod i reći Alhamdulillah, jeste, ja idem, ali hvala dragom Bogu ima ih na desetine i na stotine koji također to radi. Ja vas molim da i ovaj put to ne bude izuzetak i da se sjetimo mama Buhari jednom fatihom ili dobom. Redan fatih. 31. poglavlje nosi naziv Babu tejemmuni fil vudu i wal gasl. Poglavlje počinjanje sa desnom stranom prilikom, prilikom uzimanja abdesta i, i gusula. Kupanja. Mi smo kazali da je naš identitet koji je utemeljen na svjedočenju da nema drugoga Boga osim jednoga uzvišenog stvrtelja Allaha Đelešanhu i svjedočenju da je Muhammed alaihi salam pečat njegovih poslanika da je ta identitet jak onoliko koliko ga poznajem. S jedne strane, da bi identitet bio jak, mi ga moramo poznavati. I dolazak na halku hadisa treba biti sa tim nijetom. I da nema ni jednog drugoga hadisa koji govori o vrijednosti dolaska na mjesta gdje se uči znanje, dovoljno nam je وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ Meleki spuštaju svoja krila pod, noga, pod noge onoga ko traži znanje. Da nas Allah dragi počasti da to bude ako Bog da naša osobina. Kazali smo s jedne strane identitet treba imati znanje, s druge strane trebamo se ponositi svojim identitetom. Ne znati ono što jeste naš identitet ili ne poznavati nešto od propisa islama čega se čovjek treba pridržavati jeste pokazatelj nemarnog odnosa prema identitetu. Ti možeš neke išarete da kažem iz nepoznavanja zanemariti. Banalan primjer. Imate svi koji voze automobil znaju da ima lampica za ulje. I upali se ta lampica, znači zaustavi auto naspi ulje. Sjedi pored tebe čovjek kaže ne kad se upali to je tako za ukras malo da ti licka. Nakon nekog vremena samo se motor počne šta? Pušiti. Gotovo. Otišao motor zato što mi je nedostajalo ulje. Jednako tako, ako zanemarimo i šarete koji danas govori da promjena u umetu će doći kada umet počne opet tražiti znanje. Onako kako su tražili uz Rasulullah sallallahu I znanje i djela. Mi smo ranije spominjali, ako se sjećate, da imam Buharija kazao Babu al ilmu qabla al qawli wal amal. Kaže poglavlje znanje prije riječi i dijela. Danas ljudi učine djelo ili kažu nešto pa onda skonta da, da nije to ovaj da nije uopće poznavao šta to znači. Vrlo je bitno da vjernik i vjernica svoj identitet utemelje na znanju i kada znaju da to praktično primijeni i da se ne stide na gdje bili. Ovdje ovo poglavlje, desna strana, mi smo ranije spominjali oni koji se sjećaju kako je Resulullah s.a.v. jednom od ljudi kazao koji je jeo lijevom rukom jedi desnom rukom taj čovjek je kazao ne mogu la estati'u na arapsku kaže mu Resulullah s.a.v. jedi desnom rukom jer zašto subhanallah vrhunac pokornosti Allahu jeste da koristiš ono što ti je on dao na način na koji on zadovoljan. Allah mi dao život. Trebam ga upotrijebiti kako on zadovoljan. Allah mi dao dvije ruke. Rekao jednom jedeš, a drugom se čistiš nakon što završiš nuždu. Kada to učinim, ja sam na osnovu svog znanja upotrijebio jel, ono što mi je Allah dao. Kaže njemu Rasulullah, jedi desnom rukom. Zaista šeta jedi lijevom rukom. Zašto? Samo da bi pokazao oholost i upotrijebi ono što mi Allah dao na suprotan način. Kaže on, ne mogu, la estatio. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam njemu, tate da Bog da ne mogu. Jer ako se riječ istinu, rekao istinu, onda ništa se neće desiti. Kaže, u tom trenutku desna ruka mu se osušla. Subhanallah, razmišljam o sebi koliko puta sam, gospodar mi je nešto naredio, a ja sam neki svoj čeif stavio prije toga kako to kaže Hasan al-Basri, Allah dragi nije morao u šerijatu dati da imate šerijatske kazne. Moglo se desiti da same ruke otpadaju. Subhanallah. Allah dragi je hajijun sitir. On je onaj koji se stidi i koji pokriva sramotu svojih robova. Da bi oni imali priliku da mu se, da mu se vrati. Tako da smo i ranije spominjali da je desna strana ona koju je Resulullah sallallahu alaihi davao prednost. Ovdje konkretno se govori o dvije nama bitne stvari. Jedna je uzimanje abdesta, a drugo je kupanje. I vi znate da bi Resulullah sallallahu alaihi wasallam najprije izlio posudu vodi na svoju glavu, a zatim na desnu pa na lijevu stranu. A sada mi to, hvala Bogu, možemo ovom tekućom vodom iz tuša uraditi. To je blagodat Allaha, drago. Koju imamo u svojim kućama. Cijenimo je. Evo već sada govore da je takva suša jel, u Bosni i Hercegovini, da u nekim mjestima, u Saraju, u nekim naseljima već su počeli uvoditi redukcije. Jedan alim, kada su ga pitali zašto nema vode, kaže neće se Allahu neposlušno biti, pogotovo razvrat kad se raširi. A da Allah, dragi, neće tom naselju uskratiti, doslovno se kaže bereket i sema, bereket sa nebesa, a to je kiša. I što više bude grijeha, očekujte da će biti ovaj sve manje vodi. Takav nemoral kada se raširi, kaže, kada bude jeftino meso ljudi, ne bila trgovina ljudima, prostitucija i, to, kaže, znajte da će biti skupo meso životinja, bit će skupoća. Jer svaki grijeh, bez obzira koliko se nama činilo, svaki grijeh utiče. Utiče na ono što jeste. Što jeste u društvu. Ima Malik, radijallahu anhu, jedan od velikana, kada bi čuo da grmi pored Medine, Izašao bi izvan Medine, pitaju ga zašto, kaže strah me da Allah ne kazni stanovnike Medine zbog mojih grija. Danas mi moramo početi sa svojom odgovornošću. Ja želim da slijedim Resulullah i molim Allaha dragu da me počasti da budem od onih koji će biti sebe da Allah dragi dadne da kiša obil napada, Da dadne da u našem društvu se porodice čuvaju. Ovako kako je sada, ako nema znanja, pa nemojte, vjerujte mi, ako mi ne budemo prenijeli mlađim generacijama, kuda nemoralan život vodi? Morat će proći kroz to pa vidjeti gdje ih je odvelo. Sam si 20 godina prošlo. Okrene se na svoj život, nikad joj niko nije rekao, nema šanse za brak ako imaš prije intimne odnose, to uništava povjerenje u braku. Nema muž ženu povjerenje, niti žena ima u muža povjerenje. Nema tog, 70 i više posto razvoda braka na zapadu. Oni vode evidenciju zbog čega dolazi. Kaže, predbračne veze. Nema braka. I posebno tu, svoju ulog, Šta je moje? Moje je da kaže, na najljepši način da prenesi. Ovaj hadis, dakle, govori o davanju prednosti desnoj strani prilikom uzimanja abdesta i vi znate da mi to radimo kada peremo ruke i zapiremo svoja usta i nos, zatim peremo najprije šta desnu ruku, pa onda lijevu ruku. Isto je tako sa, sa desnom nogom, pa zatim lijevom nogom. Sada ovaj hadis Rasulullah sallallahu iako govori o ovome ima druge bitne poruke pa ćemo ga komog da pročitati. Kaže se u senedu nizu prenosla sa hadisa hadesena musaddad prenio nam je musaddad kala hadesena Ismail od Ismaila kala hadesena Halid an hafsate binti Sirin prenio nam je Halid od Hafse kćerke Sirina. An Umi atija od Hazreti Umi Atije, to jedna od sahabijki plemenitih žena koje su povjerovale i podržale Resulullah sallallahu alaihi sallam. Kalet, ona je kazala. Kale nebiju sallallahu alaihi sallam, rekao im je vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam, fi gasli ibnetihi, kada su gasulile, kupale kćerku Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koja je preselila. Ibda'na bimejaminiha počnite sa njenom desnom stranom. Wa maudi al wudu'i minha i sa onim mjestima koja je ona prala prilikom uzimanja abdesta. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam podsjeća nas da nema teške situacije. Sve kćeri i svi sinovi Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Osim Hazreti Fatime, Resulullah ih je ispratio s ovog svijeta i preselili su prije njegovoga preseljenja. Sva djeca. I kada neko govori o iskušenjima, neka samo pogleda pečata svih poslanika. I nije bez razloga on kazao hadis Ešedun nasi bela'en el Na najvećim iskušenjima će biti oni koji su vjerovjesnici. Zamsti, petero od svoje šestero djeci da ukopaš. Sallallahu alaihi wa I kako? Subhanallah, jedan od naših alima, da ga Allah dragi poživi, je izgubio dijete i kada su klanjali dženazu, čovjek koji je bio prisutan, prenio mi je, dakle nisam bio tu, kaže, okrenuo se nakon dženaze svome djetetu sinu koji je vrlo mlad preselio, Kaže, uzvišeni gospodar kaže, robe moj, ako nisi zadovoljan mojim određenjem, onda traži drugog gospodara. Kaže, ja sam zadovoljan, jeste teško, ali zadovoljan sam sa određenjem uzvišenog stvarte. To su dragocjeni trenuci. Ovdje, u ovome hadisu, ima poruka jedna vrlo bitna. Da je Allah, dragi, nama dao takav sistem življenja, da su apsolutno od trenutka rođenja djeteta do ispraćaja sa ovoga svijeta, svi su detalji obuhvaćeni. Svi. Vi znate kada se dijete rodi, kada ga okupaju, prouči se ezan i kamet, a kada odlazi s ovoga svijeta, klanja mu se dženaza. Između ta dva događaja, elhamdulillah, sve, samo pitaj, kazat će se kako je u islamu i kako bi trebalo. Oni koji dolaze češće znaju, spominjao sam, žena jedna, sin je primio islam i ona se naljutila u Francuskoj i nije željela da sa njim komunicira, Allah dragi ga poživio par mjeseci on preselio na Ahiret. Allah kome, subhanallah, čitav život radiš Allahu na seđu, ali u srcu neku veličinu i neku oholost. Pred preseljenje budeš kako ne treba i ne do Bog preseliš kako ne treba. I kaže, povuklo je srce da vidi svoje dijete i odlazi u islamski centar gdje je Gasulhana. Kaže, mogu li vidjeti sina? Kaže, možeš. Dolazi, pošla je sa njegovim ahbabom, kaže, ovo je, gospođo, mi njega počeli kupat, mi muslimani okupamo, umrli, prije nego što ih ukopamo. Kaže, dobro. Kaže, sjedite, pogledajte. I on s njega stavili na sto, pokriveno stidno mjesto. Baš neko dostojanstveno. Ko insan, a neko hajvan. Okupali ga, oprali ga, namirisali ga, obukli mu čefine i otkrili mu lice. Jer je dozvoljeno da Znate da je Hazreti Abu Bekr poljubio Resulullah sallallahu alaihi sallam nakon preseljenja. Kaže, gleda ta žena nemuslimanka. Kaže, prišla, poljubila sina, kaže, hvala ti sin. Dok je izlazila, kaže, kako je moj sin primio islam? Kaže, pa eto, družio se s muslimanima, vidio, gledajte šta je. Kaže, vidio da muslimani ne lažu. Ja kažem, jara, hvala Bog, pa se nije sa mnom družio. Obećaš mu, doćeš i prevariš ga. Kaže, vidio da muslimani vole Boga, vole sve poslanike, čine dobro. Ne, ne, ne, ja vas ne pitam zašto je primio, ja vas pitam kako je primio. To je zašto, ovo je kako. Kaže, to je lako, kaže, opereš jednom usta i nosi, opereš čitavo tijelo i kažeš, Ešhedu an la ilaha illa Allahu, ešhedu anna Rasulullah. Kaže, možeš li mi napisati to? Šta to znači? Kaže, svjedočim da je samo jedan Bog i svjedočim da je Muhammed njegov poslanik. Kaže, mogu li još jednom vidjeti sina? Kaže, možeš mi ćemo ga iz ekindije ukopa dođi prije Ekindije da, da obaviš taj svoj posljednji oprašta Kaže, došla je žena poslije Ekindije okupala se, pokrila se i pred svojim umrlim sinom rekla Ešhad van laj laj Pa kaže, ja tebe ne pitam kako si primila islam, znam, ja ti objasnio. Ja tebe pitam zašto si primila islam. zapamtite ovo. Islama ima onoliko koliko ima muslimana, ljudi. I mene nije strah za islam. Allah će nas zamijeniti, dovesti druge ljude koji će voliti Allah, voliti poslanika i rad za to. Mene nije strah za islam. Samo znam da ja imam svoju odgovornost svoje mane. Kaže žena, zapamtite, oni koji se druže više sa mnom znaju. Kaže, kada sam vidjela kako su vam Allah i poslanik naredili da se odnosite prema umrlima, kako li se tek odnosite prema živima. Dovoljno joj je bilo da vidi, to nema u Kur'anu, to je sunnet Rasulullah sallallahu samo vidjela kako mi umrle ispraćamo sa, kaže, la ilaha illallah Muhammedu Rasul. koja je to? Kaže jedan čovjek ima prilikom zadnje posjete, kaže, znaš kako ovdje ukopa, ukopaju ljude, jedna od evropskih zemalja, kaže, čak ih ne spuštaju u raku, nego i bacije sanduk se doveze kolicima, kaže, nagnu se kolica, nagnu i kaže, raka, ova, sanduk, kaže, sleti, kaže, i kaže, ja njega jednom pozovem da vidi, da vidi kako mi muslimani. I subhanalno. I vidio čefine, vidio kad tabut, vidio, okupali ga sve. Sad mi pričao. U srcu Evropske unije, kaže, subhanala pogledajte logike njihove. Kaže, šta kažeš na naš način ispraćaj? Kako je rekao? Kaže, brže je, gleda, subhanallah, brže efikasnije i kaže jeftinije. Allahu dragi. Pa zamisli tog srca koje gleda jel mu jeftinije, jel mu nije jeftinije. Allahu. Vjernik i vjernica se ponosi svakim aspektom sunneta Rasulullah, svakim dijelićem, svakim segmentom njegovog života se ponosi. Jedan od aspekata je upravo ovo. Resulullah s.a.v. uči žene kako će, jer žene gasule ženu, kaže počnite sa, des, sa njenom desnom stranom, i onim mjestima, e ovo je sada, subhanallah, ovo je, kaže, počnite sa onim mjestima koje je prala prilikom abdesta. Kao da nam je Resulullah s.a.v. rekao, toliko je u trenutku preseljenja bitno jesi li bio na namazu, jesi li klanjao namaz ili nisi. Da kada ga kupamo, kupamo mu prvo ona mjesta koja su na seždu padala i ona mjesta koja je prao ili prala prilikom prilikom abdesta. Subhanallah, klanjati prije nego što ti klanjaju. Da nas Allah, dragi, počasti da budemo takvi. Amin. Drugi hadis je Hadesana Hafs ibn Umar, prenio nam je Hafs ibn Umar, Hadesana šove od šove, tala Ahberena Eš'as ibn Sulejm, od Eš'asa ibn Sulejma, kala se mjetu Ebi an Mesrukina na Aisha. Čuo sam svoga oca od Mesruka, od Hazretija Iše, radijallahu anha, da je rekla, kala, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كلها Sada nam Hazretija Iša prenosi jedan aspekt koji je vezan za svakodnevni život. Ne samo za trenutak kada gasolimo umrli. Jer ovaj prethodni hadis govori o jednoj posebnoj situaciji. Kaže Hazretija Iša. Vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam je volio uvijek započeti sa desnom stranom. Kada bi oblačio svoju obuću, započeo bi sa desnom stranom. Kada bi se češljao, češljao bi najprije desnom stranu pa lijevu, jer je Resulullah imao dužu kosu, sallallahu Kaže, kada bi se čistio, kada bi kupao se i uzimao obdest kaže, u svim stvarima Resulullah, sallallahu alaihi sallam bi započinjao sa, sa desnom stranom. men utije kitabehu bi eminihi. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حسابا Kaže gospodar u Kur'an Kerim, zaista onaj kom je knjiga bude data u desnu ruku, taj će lahko, lahko položiti račun. Allah najbolje zna šta je mudrost desne strane, ali mi to trebamo praktikovati jer je to sunnet našeg miljenika Muhammeda sallallahu alaihi Međutim, jedna od stvari koju bih vas zamolio, sljedeći put kada oblačite obuću, ili kada se češljate, ili kada radite bilo šta od onih stvari gdje se počinje onako kako je Resulullah radio, neka ti naumpadni da na sudnijem danu se knjiga daje ili u desnu ili u lijevu ruku. I oni koji znaju da su naši ljudi u abdeskim dobama između ostalog učili gospodaru moj Allahumma atini kitabi bi kaže gospodaru moj dadni mi knjigu moju u desnu ruku svaki put kada uzmiješ abdest subhanallah pereš desnu ruku ili oblačiš ovaj obuću, pomisli na to da na sudnjem danu ili u desnu ili u lijevu ruku ide knjiga. Ona čija djela budu dobra, ide mu knjiga u desnu ruku. Ovo je jedan aspekt sunneta Muhammeda sallallahu alaihi koji je vrlo bitan. On nije nešto i danas vam moram reći, mi najviše volimo činiti od sunneta Muhameda sallallahu alaihi sellem, ono gdje nas drugi, drugi, ljudi mogu nešto identificirati, prepoznat potom. Vjerujte mi da njegovi nje, duševna stanja Resulullaha sallallahu alaihi sellem je najteže slijediti. Najteže je ono što niko ne vidi osim gospodara, stvoritelja, da si ti miljenika Muhammeda slijedi u tom aspektu. I zato imaš najveću nagradu, jer si to učinio u trenutku kada te niko nije vidio. Jedan od aspekata je sigurno ovo što sam danas i ovi hadisi koji smo danas spomenuli. Vrlo bitna stvari da se oslobađamo stida. Nemojte. Iftar, ja sam to spominjao, iftar, oni jedu lijevom rukom. Desnom rukom možeš, ako pišeš lijevom, nikakav problem. Pletiš lijevom žene ili bilo što. Normalno, ima ljudi kome je lijeva strana, ali kod djela, desnom rukom. Nauči se da jedeš desnom ruku. Nauči se da jedeš onako kako je Mohamed sallallahu alejhi ve jeo, jer kada svaki put kada upotrijebiš svoju desnu ruku prilikom jela i kažeš bismillah, imaš dvije nagrade. Prvo spomenuo si, prvo rekao si ešhedu an la ilaha illallah jer si rekao bismillah. Drugo, rekao si ešhedu enne Muhammeda Rasulullah jer si jeo kako? Desnom ruku. Svoj, šehadec si svoj rekao prilikom svakog, svakog obroka. I to ne na bilo koji način nego šta praktično. To je ono što trebamo. Kad praktično budemo ljudima pokazivali da je islam ljepota koja osvaja, ali moraš je živjeti. Danas se svi stilovi nameću. Da živi 40 dana. Živi odanost Allahu 40 dana, tako mi Allaha nećeš i ostati. Ali se čuvaj da pretjeraš. Ako osoba pretjera, onda će ga vjera savladati. Ja molim gospodara da nas počasti da ove stvari na pravi način razumijemo da nas Allah dragi zaštiti od svakog zla, posebno od zla nas sami. Molim gospodara najvećim imenom njegovim da naše dove usliša, a i ovu dobu koju ćemo sada proučiti. Eudu billahi mne šeitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kefa wa salatu wa salamu ala sejidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koji približava džennet. Gospodaru naš sačuvaj nas džehennema i svakog djela koje približava džehennem. Gospodaru neka sva naša djela budu iskrena. Gospodaru nek naš dolazak večeras bude iskren. Gospodaru počasti nas da k time ne tražimo. Gospodar naš počasti nas da bilo kakvu dunjalučku korist ime ne tražimo. Gospodaru sačuvaj nas od svakoga zla. Sačuvaj nas od zla šeitana i od zla nas sami. Gospodaru ne dozvoli šetanu da nad nama ikakvu vlast ima. Gospodaru sačuvaj nas njegovoga zla i počasti nas da tebe stalno spominjemo kako bi njega otjerali. Gospodaru nas sačuvaj našu domovinu. Gospodaru naš sačuvaj našu domovinu. Gospodar, naš sačuvaj domovine svih muslimana. Gospodar, naš smiluj se umetu Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru naš počasti umet Muhameda. Gospodar, naš počasti umet Muhameda. Gospodaru naš sačuvaj umet Muhameda sallallahu alaihi wasallam na svakome mjestu. Gospodaru počasti nas da naše ruke i jezici radi za tvoju vjeru. Gospodar, naš sačuvaj nas oholosti, umišljenosti i neznanja. Gospodar, počasti nas da ne prođe ni jedna hefta da ne tražimo znanje počasti nas da jedemo svojim desnim rukama i da kažemo bismillah kada to činimo. Sačuvaj nas od trenutka kada će šeitan sa nama jesti. Počasti nas da čuvamo sunne Tvoga miljenika i pokazujemo ljudima šta jeste Islam. Gospodaru naš, sačuvaj nas da dokazujemo šta Islam nije. Sačuvaj nas da svoje živote u to ne trošimo. Počasti nas da pokažemo šta jeste i ti nas za to nagradi, gospodaru. Oprosti nama, roditeljima našima, braći i sestrama koji su prije nas nosili bajrak Islama i počasti nas da nosimo bajrak dostojanstveno. Sačuvaj nas gospodaru da mi ne budemo od onih koji su obrukali muslimane. Subhana rabbi rabbil izzati ama esfun wa ala al-mursalin rabbil alamin al-Fatiha.